Pronto, gente, a gente está atrasado, hein? Vamos lá? Ele está chegando já. Tá. Tchau, obrigado. Tá bom. Ó, cinco minutos a gente entra tá ao vivo. vida, o comigo, sem papo de amigo e quando a luz apaga. E aí, cachorro mano? O que, que tá pegando? Mano, que cara. Ixi, os é caras tudo tenso, mano. Você vai tocar com a gente, velho. É você. Ah, fala sério. Você é o cara. Você vai. Vai. Né? Vai. Não, não, é mano. Não, mano. Não, como é. Tá tudo certo. Ah, mostra. Mostra. Mostra que você é pena. Mostra. Vem, vem. Olha o que vai dar, né? não pedi muito da vida e já me contento com um pouco de atenção. Você só pensando em ir pra farra com as amigas. Eu no Netflix, o cachorro e o colchão. E tem muito espaço, tá faltando alguém. Dessa situação eu já virei refém. Preciso de alguém que me dê calor. E a noite agarradinho, só curtir o amor esquecer na vida Filminho comigo, cobertor é de orelha Sem papo de amigo e quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar Que comigo, é, Cobertor é de orelha Sem papo de amigo e quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Gosta assim Sabe, sou um cara, não tipo pedi muito da vida me contento com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra farra com as amigas Eu no Netflix, o cachorro e o colchão E tem muito espaço, tá faltando alguém Dessa situação eu já virei refém Preciso de alguém que me dê calor E a noite agarradinho só curtindo o amor Pra esquecer da vida, filminho comigo Comentando de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apaga gente vai deixar rolar, deixa rolar. Filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apaga. Aí já sabe, né? Alô, Leizinho? Tá bom. Ele chegou! Filminho comigo, cobertor de orelha. Aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar. de orelha, sem papo de luz apagar. Aí a gente vai deixar rolar. Aí no meio da madrugada já sabe, a gente assalta a geladeira. Brigadeiro de colher, de negócio de panela, pipoquinha, tudo que você quiser. Deixa rolar. Que loucura, hein, velho? Ah, vocês me chamaram pra cantar, vocês são loucos. Vocês estão de brincadeira comigo. Vai, rapaziada. Pô, mas foi da hora, viu? Vai, rapaziada, quero pedir é desculpa, mas Denilson, você é show mesmo, malandro. Você é louco, tirou uma dali, obrigado, mano. Obrigado nada, meu parceiro. Pagode é lá em casa agora, <laughs> Você é louco?